Здалося, що між смертю Рубана і її наміром відкритися чоловікові існує якийсь таємничий зв'язок, що її якась сила зупиняє в останню мить та ще я такою ціною. І ще раз подумала про Сергія, як він сприйме цю вість. Може, зрадіє? Рубан їв його поїдом. Ні, Сергій не зрадіє. Важка напруга й біль полилися сльозами. Вона плакала за Рубаном, а трохи зовсім мало за собою. То були сльози жалю і гіркого каяття за чимось втраченим назавжди. Рубанова смерть принесла ірші багато клопотів і сумних тривог, та ще таких, яких не відав до цього. Його було призначено головою поховальної комісії. А оскільки Рубан не мав ніякої рідні, то довелося все брати на себе. А він навіть поховальний ритуал пам'ятав погано. І хто зна, що робив би, коли б не клава з важкою зосередженістю і зібраністю, яка властива лише жінкам, кружляла вона по чорному колу, підказувала, який подати папірець, яке сказати слово. Очі її були сухі, але, вочевидь, страждала невимовно. Вона теж несла якусь покуту, якусь провину, хоч і намагалася не видати їх. Ірша не міг зрозуміти, чому вони всі почуваються мов би, винуватими перед Рубаном. Адже не вони, а він ускладнював їм життя. Оскільки прикрощів завдав йому Рубан. Сергій увесь час ходив перед ним, немов по линві. Кожну мить почувався насторожі, носив десятки готових відповідей на всілякі шпильки навіть своєю смертю Рубан приніс йому гору прикростей, та хіба тільки йому? І поймала досада на небіжчика. Спочатку поїхали в морг при обласній лікарні. Це була маленька стара будівля на далеких задвірках. Вони зайшли в коридор, але прочинити наступні двері Іршан не зважувався. Йому здавалося, тільки но прочинить, побачить мертвого рубана. Клава постукала в найближчі двері, їх було двоє, і звідти вийшов патологоанатом, а з ним маленький приземкуватий лікар з бородавкою під носом. Їхні очі блищали, від них пахло коньяком. Мабуть, лікар швидкої допомоги все-таки потерпав за смерть. І на експертизу приїхав з двома пляшками марочного. Виродичі, співробітники. Почувши, що співробітники повеселішав. З співробітниками все таки легше. Інфаркт несумісний з життям. Довідку я вже виписав. Там також зазначено. Він говорив ще про щось, про легень, мозок, але ні Ірша, ні Клава вже не слухали його. Клава пошепотілася з літньою жінкою в запраному халаті, дістала з сумочки 25 карбованців, подала їй. Вона спорядить, пояснила Ірші. А ми поїдемо в поховальне бюро. Одяг привезе Ірина. Я її ось зателефоную. Треба тільки купити нові шкарпетки і чотири метри тюлю. Проте, звідки виносити Рубана, в інституті довгенько сперечалися. Нарешті стали на тому, що таки виносити з інституту. Але не з центрального входу, а з прибудови за головним корпусом. На першому поверсі звільнили і відповідно оформили велику кімнату. але прикрощі й далі падали на іршу. Найбільша і найстрашніша звалилася на останку.